OIP presondegietako nazioarteko behatokiak behin eta berriz salatu du Baionako presondegiaren egoera. Hildiren hiru presoetaz bik bederen, beren buruaz beste egin dutela esplikatu digu maite etxe berriak. Bai, azken hilabitea guntan eh, iru preso hildira beraz Baionako presondegian, bi beren uh, burua hildute eta iru garrena bon, azakigu xuxana. aldela azken eh, kasuguntan da bigarren aldia sartzen zutela preso Ber arazoan gatik, eh? nahi du eh, laguntza behar zuela, laguntza psikologikoa eta medikuntza mailako laguntza bat. Ez aiona emaiten, ez dena emaiten prisoan eta atera hor duko e, berriz eh, preso sartzen dituzte. Aipatzen da preso metatzea, preso metatzea bai, eh, hor gobernamenduak emaiten duen erantzun bakarra da presondegi degi berriak eraikitzea hori ikusi dugu uh, Ameriketan beraz presondegiak eraikitzen dituzte eta eraiki hor duko betetzen. Eta eraikitzen bada, <laughs> berda bete, beraz uh, nahi baduzu aztertu biharian uh, eh, presondegi kanpoko zigorrak edo, hori erabili biharian eta aplikatu biharian, personak sartzen dituzte bere ala presondegietan eta gero hausitan pasatu hori alde batitik eta gero badira presoanitz atera diteizkenak, eh, legearen arabera, edo braseletaikin, edo balintzapeko azkatasunean. eta eh, balintzapeko askatasunoiek eh, aldi horaz eh, ezestatuak dira, errefusatuak, kondena alternatibo horiek gerotak utiago erabiliak dira, naiz eta legeak ala, dion aplikatu behar direla. Erraiten da, presondegia, eh, eh, integratzen ikasteko eh, zigor molde bat eh, dela, kasu hau argia da, adierazteko ez bigarren aldia baitzuen, delitu beragatik presondegiratzea? Bai, hori da, piskat, lehen aipatzen nuena, eh, badira, irutan nogoi eta, Amazazpi mila preso gaur egun frantzes presondegietan, OIPek beti raiten du, uh, beraz, alternatiboiek ez ditera abiltzen, eta zergaitik uh, jendea sartzen da presoan degian, funtsian da lan jorosa delako uh, gizartearen zat. Mm. Eta preso diren horietatik, uh, pentsatzen da, iru milako bat, behar luketela egon barnean, eran haidu lan jorosa direla gizartearen zat. Beste guzien zat, uh, beste gauza batzuk plantan ezartzen aldirela, dela, eta lan ikusten dira hor, ipar uh, Europako herrialdeetan, ba, Finlandian, Suedian eta beste, presondiagiak esten dituzte, dikibiarian, eta beste zigor mota batzuk uh, aplikatzen dituzte. Aldiz frantzese estatuak uh, ez du hori ikusi nahi ere, eta beti uh, presondigi berriak eraiki nahian ari da. Baionako presondegiaren eh, kasuan e, bukatzeko maite berdina eh, egia da aspalditik aipatzen dela presondegi horren estatu txarra, zarkitua dela, hala ere ez aldaketarik ikusten. Ez, orduan baionako presondegian badira gaitzeko problemak justuki urte untan eta benduan gertatu zen zuzendaria urrundu biak izan zutela uh, bere idatzi jazisten gatik Facebooken, eta geroztik beraz presondegi hori bilida hola piskat eh, zuzendari uh, digabe, erran dezagun, hor zuzendari behi bat dinda duela bihazte. Beti, hala, ez di dira olako arazoak, ez da baiunari berezitua, eh, hori da presondegia sistema bera olakoa dela. Eta ejan, hori baliatuz, oita behatzia maionako mediatekan, bai. basatzen dugu filma bat, hori da bizaz defendu, seiak eta laurdenetan, baionako mediatekan, eta izanen da preso hui baten lekukotasuna ere hor. Oh. Ados, baionako mediatekan beraz. Bai, Ados. eta mediatekak elgarrikin antolatzen dugu. Ongi, bon, benotatua, ba, mil esker maite. Ale,